It was not just the elementary law and order or the right to life and security of the person that have been violated. The right to the freedom of opinion and of the press, going beyond the individual's interests, has been subjected to intimidation. The alarm bell is ringing loud. 我要特別指出，警方係唔排除行兇動機嘅任何可能性，呢、这個當然係包括

你因為我喺度和平飯店出嚟嘅，同埋就無路可走㗎啦。就憑我遊行嘅時候着過呢個人肉嘅露帽西衫嚇，啊！琴日你啲舊同僚啊，你啲同僚啊，點啊？同僚啊，哦，就扮露帽西衝擊立法會。我都有睇過段新聞。我話點解唔揾你啦？攞翻嚟，佢有水收嗰啲係揾翻警察辦㗎。係揾翻警察嘅，唔係請路諗㗎。嚇，唔係揾路諗嘅，係啦。冇啦，你就係話請我啦，你話我啲一百俾唔俾俾唔夠錢你使。嗰啲嗰啲演練嚟嘅啫喎。

When Kevin was attacked, it was not just the elementary law and order or the right to life and security of the person that have been violated. The right to the freedom of opinion and of the press, going beyond the individual's interests, has been subjected to intimidation. The alarm bell is ringing loud. 我要特別指出

嗰啲咧就係嗰啲兇手咧，有人請個律師咧，坐曬喺度，大律師添仲括弧監場啦嚇，啊，即係睇下咧啲警察有冇 coach 啊，有冇話俾你係啊係嗰個嗰個位，我搣下佢啊，好似你咁啊，拱下佢啊，咁行到逐嗰度，啊，即係個律師已經坐喺度噶啦。明白。嗱，我問你呢啲人邊有錢請律師？係啲賤人嚟噶嘛？你而家睇到啊，三百幾蚊買把刀，你就劈啊劉俊圖啦，嗱一個一個人。

幾廿歲，阿明都差啲冇埋，讀幾多書，啊又又大律師又呢樣又嗰樣，喂幾百蚊就玩殘你啦！你話係咪呢個社會係咪係咪啲渣滓嚟嘅？你話賣刀嗰條友話我點知佢斬人啊？嗱，我而家頂佢個肺，我而家學阿劉黃國同，而家開始頂佢個肺。呢啲咁喺喺油麻地廟街賣刀嘅人，你唔認得呢啲古惑仔，佢賣把劈山開山刀嚟做咩啊？你問下佢做咩啊？佢就真係去斬樹啊！

斬呢個咩啊？你仲要話斬沉香啊？嗯，啊！喂，大班，人哋話冇開刀款噶喎，冇開一把啫嘛，刀一把，刀一把，我賣支槍俾你啊，冇子彈嘅，你唔知佢第度買子彈，啊就真係頂頂你，我又出嚟。賣槍就軍火就唔得啊，刀係刀係斬人噶，喂，你唔好幫呢啲人啦，林旭華，我而家話俾嗰兩個刀鋪刀刀鋪老闆聽啊，你成日喺廟街喺油尖旺嘅地方賣刀，你明知佢劈友嘅，我話俾你聽。

你扮個狗啊？唔係唔係，你扮個賊，扮個咩啊？我扮個賊，你扮個賊，係你係狗，你扮個賊。跟住咧，嗱，我問你啊，你話呢啲刀鋪老闆知唔知邊啲人係係係買刀嚟做咩嘅？其實就係豬肉佬隔離嘅豬肉佬走嚟買做臘腸嘅，切肉嘅，梗係知啦。阿阿豬肉榮你都係啊，你啲豬，喂呢排你啲豬肉好似唔係咁靚喎嚇。

因為如果你喺出你出你把口咧，就消失啦嘛。at least 咁㗎，你唔知即係你唔使鞠躬啊，唔使見禮啊，坐低，跟住傾完之後 dismiss 即係話請你走得啦。因為我唔知佢有冇第二個解法啦嘛，我所以等你講先。第二個解，嗰個叫 discharge，係啊，好多嘢㗎。好啦，仲有一個咧，翻鬼佬就 get away。哦，咁啊，如果夠鐘我出去點講咧，大媽？夠鐘，time to go，OK，time to go，唔係 get lost 咩？get lost，哦，咁樣，goodbye，晒到啦。應該話 anything more sir。

It was not just the elementary law and order or the right to life and security of the person that have been violated. The right to the freedom of opinion and of the press, going beyond the individual's interests, has been subjected to intimidation. The alarm bell is ringing loud. 我要特別指出，警方係唔排除行兇動機嘅任何可能性，呢、这個當然係包括

賺咗啦已經賺咗阿林伯好勤力㗎，做好多功課㗎，姐姐唔好亂繼續係董學雲兩個船王咁啊，包玉剛當年即係得到匯豐同埋李嘉誠嘅支持，就買咗呢個會德豐，就買咗而家嗰個廣東道嘅地王海運大廈，同埋呢個啊成個廣東道去買晒。係咁啊就上咗岸。到嗰陣時呢啲船呢，因為

即係差唔多等於 D 一百嘅通咁上下個級數嘅，你都好高級啦，中級管理人嚟噶嘛？管管理邊個？佢成日管住垃圾噶嘛？你好好噶，依句真係。我叫你貼啲相出嚟貼咗未啊？未啊，咁因為已經消失咗就唔係都要貼，費事咁樣哦，都要繼續貼，警警惕下啲人。好好好好，嗱，你清潔大隊長嚟噶嘛？係咩？做清潔大隊長做特首噶啦，即係做台長噶啦。洗手洗手洗手，台長有諗法係。嗱，好繼續準備收信啦咋？啊，係咩？準備收信，唔好滯啊，有好多。

董建華的恩人就是霍家霍英東現在就是要報恩這叫抽絲剝繭一百萬留下罰你一百元大哥一百萬拿不到拿一百元都抵啊大佬我保留這個再拿的權利我有些分我補答中了有十元那個錯了還有梁振英也不是那麼好人

仲有咧，所有涼粉咧就靠呢個南沙分裝。啊啊啊！所有涼粉係南沙就係佢哋掠水嘅地方。啊啊！有個大餅喺度，嗯，大家就去啄，嗯，就係咁咯。成樣嘢就咁啊，咁你就俾阿曾俊華咧踢爆咗，冇得傾。哦，而家唔係㗎，未死㗎。啊！雖然你而家聽阿譚志源話，你講下嗱譚志源呢啲嗱，佢點講啊？佢聽佢講冇用嘅，你聽下佢講咩先啦。

總之一句講晒啦，呢個政府而家係腐敗㗎啦，講完啦，啊，好啦，一句講晒。梁振英咧就成日咧就打呢個香港人嘅主意儲備，嗯啊，同埋啲外匯基金，成日想攞啲錢上大陸投資，因為只有上去大陸投資咧，先至可以攞到水啊嘛，嗯，明白嘛？明白，咁呢個地下黨員嚟㗎啦，唔使講㗎啦嚇，dismiss，OK，好啦。

咁啊，揸緊車過去，請緊記保持警覺，做咩諗法冇嘢？人哋話 dismiss 咧，嗱，好似嗰個飛機咁，而家有啲人就話點解嗰個機長講話 good night？唔係講係咯，唔係講翻嗱攞張勾咁，即係喺我哋通訊機裏邊嘅語氣啦。我話 dismiss 你話 yes sir 咁先得噶嘛。哦，收到。如果唔係第日我如果有咩事都爆咗之後，人就話啊，阿大班同佢講 dismiss。你揾你錄音啊？阿通可能已經有啲古怪喎。阿通冇嘢㗎。如果爆咧，我第一個揾你。好啦。

When Kevin was attacked, it was not just the elementary law and order, or the right to life and security of the person that have been violated. The right to the freedom of opinion and of the press, going beyond the individual's interests, has been subjected to intimidation. The alarm bell is ringing loud. 我要特別指出

偏頗啊，對啲學生係啊比較係負面嘅。哦，咁樣。話聲你乜？你係讀讀讀你係讀自己嚟嘅。哦，得個怪你㗎。你第日要識得揀新聞。係係係。嗱，如果呢啲立場咧，應該揾一啲比較接近民主嘅嘅媒體喺佢哋嗰度攞呢啲資訊，咁啊貼近一啲一百嗰個土壤。哦，我哋呢個係民主嘅土壤嚟。係。嗱，我哋呢度唔係民建聯嘅大本營。嗯。OK，明嘛？好。

阿清同埋我做堂官嗱，依句最緊要啊！同埋我鄭經翰做堂官啊，堂官咩？三鞠躬嗰啲啊，大吉利是個你真係三鞠躬，有電影家屬謝禮，大吉利是嘅猜過嚟，各位聽眾我幫佢升升巴佢嚇，咁對啦，係好繼續繼續，跟住點啊？咁啊十點三一定開場係啦，要交場做到十二點係咪？去到十二點就完場，應該嗰套戲幾長㗎，好似係做到十二點過啲嘅，係咁然後就走。

因為訂飛咧，我哋要跟你自己有個 number 啊嘛。哦，OK，佢一追啊，有得追究。但係佢情節係一百分一百。係，所有人嚟齊，係我啲同事買烏龍啫，有一個。我明白。啊，即係馮經作作馬良。係。OK。佢叫馬良嘅，佢嗰啲叫馬良。佢姓楊嘅，或者佢姓，佢本來唔係姓楊嘅，姓楊嘅，寫姓楊。嗯。咁啊，所以咧，佢阿梁生嚟到啦，阿兩伯啊，你識嗰個啊？哦，明白明白，知道。嗱，我支持我哋嗰個。我話你阿楊阿楊生，我唔係姓楊喎。

十二點嘅，到夜晚五點鐘，即係同上次有啲分別㗎。上次係早開嘅，十點到五點。OK，好啊。我可唔可以介紹下嗰個物咧嚇？你話氣賣物嗰啲物咧？啊，琴日我見到啊啊啊摩手忙啊，佢個倉開倉，哇！攞咗好多啲精品上嚟，咁我又會揀啲畫出嚟。啲畫好正，我覺得係啊係啊，好多有啲另外仲著衫我見到嗰啲收埋嗰啲，嗰啲收埋嘅咩？如果有人想買啲誒藝術嘅美女嗰啲咧，就私底下揾你。